атте анне ай шуратным. Кыла кылагарчын чәп кыларны, хуралды земжинже шаврынма. Пире атяне ай шуратна тус ежа курза шаврынма, юрла-юрла киле таврынма. Кыва кылагарчын чәп кыларны, Саргалан завешсе жүреме. Пире аттианне ай ял ежа курза жүреме, ялан сыбай пулза жүреме. Ква квагарчын чөп каларна, карлык шинжеларза зағалашма, Пире аттяняй журатна ба курза галашма, кулагула пірле бурынма. Ква квагарчын чөп каларна, курас келзін курза ебанма. Пире аттяняй журатна кайзан келзен курза ебанма, ыр булзан пықса савынма.